المثل العادي والأربعون في الدين من الشيخ الكرام الكريم شيخ الهدية المسلم في بيان أن فيه براءة نهاية النهايات كمدة السلطان ونهاية يعني نهايتهم وطمأنها مطمئنها sonu sonu yönetimi olmayanlarda o makamlarda basamaklarda terhalo madde yapıyorlar. Çünkü zaten imkan gelmedi. O makamlarda her bir devletin, her bir devletin bulmuş olduğu mertebe ve makam Erdoğan'ın temel dairesi imkan, imkan dairesinin

Artık sonunda sonunda Allah'a hidayet olan, Mevla'ya hidayet olan, sonunda sonu yerleştirilmiş o yüksek makamlarda, maneviler makamlarında Ölçülük sahibi olan Mevla'ya giden zatlarla o uçsuz bucaksız sevgi, zaman ve mekanın ilgili, zaman ve mekan ve bunun bitmiş olduğu o makamların zerre zerresinde, zerresinde, zerresinde, büyüklüğünde, zerresinde aldığı mertebe makam darka kat tebliğ olmuş daireli imkan diye tabir ettiğimiz yani kendimizden başlayıp da daha karşıya kadar değil bir sürü tabiriyle Kur'an'la elini yiyor, hesap ediliyor. Müstehden arşa kadar ayetin efendim yetiyorundan manasından anladığımıza göre 50 bin yıl geçer bir sultan. 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu, hikmeti ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzamlı bu kadar doğrudan belirliyor. Ee, bilinçliğin karakter fazlalığından doğal diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bilinçlilik esnasında nihayetin nihayet, sonun da sonu, sonun da sonu diyebileceğimiz makamları alınan zerre kadar zerre olan mesafaya. Yani yakında öyle Allah'ın izniyle. Yani burada özellik olan insanın da böyle kendi kriterlerimiz ve kendi kararlarımız ve yorumlamalarım. Onlar hakkında e, kendi kanalımız ve şimdiye kadar sağdan soldan hele ki tamamen Evliya Suresinin numarasına dikkat etmeleri, Güneş Suresi'nin ve etrafından siyah görüyor. Şeffaf cam ile sevgi olan gözü sebahtır buna etrafı beyaz görüyor. Kime yol görüyoruz, kiminle kalkıyoruz. Eski her bizim zaten en büyük sorunumuz, insanoğlu, sözlerimiz الله şeytanın iyilerinin kimselerinden kendini mazlumak üzerinde Ezan ben zahidun ve tanıdığım insanla ya Allah'ın oluyor, ya Allah'ın oluyor, ya Allah'ın oluyor, ooo tamam yani. Ondan sonra kendisini güzel görür, kendisini keyif görür, kendisini iman beğenmez, bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler beğenmez. Kurban bir bizden veya ben efendim izinden gitmeye çalıştığımız intikam ve müşerref olduğumuz zaten tabi ve kıymetini devrim yönlerden bilgileri gibi kurmaya bahsetmektedir. Burada imdat var, burada imdat var, burada imdat var. Allah imdatı muhakkak olanlar hepimizin olsun muhakkak. Ruhun bilgileri oldu ama nimetleri de

not yet tomorrow. فصل الآن قول كريم فلتحمل له الله رُبِّ على أبواب الشهادة فلتجدونها في أن يبلغ taktiği çok rahat içebiliyor. Ve taktiği işe gösterir lancına. Doktorların bir düzenin anında kalmışı, kendiliğinde, mümkün çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe olabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan, araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir kaliteli düşün, mümkün süreli gösterisi, bunu da bir bisiklet süreli düşün. Bisiklet süreli, iki sistemde bir kalkış yapsa, almış olduğu mesafeyi gözünüzle görmüyoruz. Ayağını bir kere bir şeyini şey tutuyor, yandan hiçbir gitmez. Karın da rahatından kalkacaksa, gidecek derdinden verecekse vesaire vesaire. Allah-u bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki tüm mesafelerin önüne farklı farklı yaratmışlar. Maneviyatta da la teşri manâ değil. Böyle gider bu Kimisi de yeni cümlesi değiştirir, ümidi ise üç günde bir tarifat değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani e, hafta bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki dersinde başlama olduğu zaman üç yılda, beş yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi, İmam Rabbani Kürtçesi olarak bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da, kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere denildiğimiz bir daire insan diyor. Operasyon gözler diyor, maneviyattan 50 bin yıl mesafedir. Yani nasıl insana belki 50 bin yıl, belki paramız sonuna gelirsin, en son çıkaya ulaşabilirsin. Ama diyor ki, ben öyle kabiliyeti kulları vardır ki, bakarsın böyle yani bir manidir, başı perişandı. Fakat yüreği var ya böyle alevle sevgiyle yanan bir insandır o. Mevlam böyle ki bunlar dostları var ki diyor, bunlar kavgayı diyor, göz açıp kapayacak kadar içinde sisteme hazırlar. Göz açıp kapayacak kadar süreyi içerisinde. Peki, anlıyoruz biz buna. Dedik, bunu rakamsal bir ifade ediyorsun. Cenab-ı Hak Cemil böyle antika kullara අනන්ත විපාක නිසය Yani nerede kaybettik belli, ne ifade etmekte belli, böyle dediği şey kaldı, burayı geçim anlamına kazanıyoruz değil. Evet, yiğit yani neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiği ben olarak düştüyse, e tekrar yani o güzelliği elde etmekte düştüğüne kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur, bizden bir şey olmaz, ümit zorlarım ama yani bu Müslümanlara verilmiştir de ümmetin öldüğü an işte bu andır. Elbette zamanın dairesinin imkanı, belki imkan dairesine netice, öğren başka kadar olan içinde yaşamış olduğunuz kaina. Bunu siz dikkate katlayın, bu sultan dikkate katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayet nihayetiye şey davet ومسألة من بيت الإخوان لأننا متوصلنا من بيت قومية وصول لكن لا تتعطى تتعطى تتعطى وإكرام تتعطى الناس الذين تعاونوا مضاعفة إذا أتبع مقارنة مقدار ذرة من ذلك الموطن فمن توصل ومن حيث anladığımızda sonu da sonu diye tabir ettiğimiz bir tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakın bazen işte Erbunlar diyor ki falan makam falan makam haberi edersin sen bir tarikat bilmem olur. İcmalen son vardır. Tasdilen son yoktur bir murabbani. Sokaktan telefonlara çekiliyor yani. Bu iş ne olacak mı geliştiriyor. Yani tekniği yasak veya tekniği yasak sevgini çekiyorlar. Bilmiyorum benim şahsen bu bir telefonun yaşayamıyorum. Ama saygılar oluyor şöyle. Yani e, bugün bu kadar sanırlar veya çekildiği zaman sokak veya sokakta telefonun çekildiği zaman yarın bir dava olduğumuz olduğu zaman Mongolia

bir saygı büyük diyor. Her hali, her hali usulü kalbiyle olan, kalbiyle Allah'ın teyzeyi ve beraberliği yoksunun bilgiyle ilerlemiş, yolda işaret ediliyor. Yolun kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan arkadaşlar, onun yüzünü kullanmıştı, bakıyor sağdığına vesaire. Bu sadık büyük yoldan ilerlemiyor. Ee, hem de usulü kalbiyle, yani şu hali,

Süleyman Rahimullah bir kişi hafif Allah yarısından razı olsun. ما به همین dit ۲۶ سALLY ادجا repay معدوم کنی ارتباط فزه اون پیس به سه پرسير برخمایی Under theんです I Certification.假 که اتفاوت انجام and now the most is for insanların alınma alınmadığı, ondan dereceleri takılmadı Sübhane'nin bağlayanı söndürdüğü, makamın karşısında bu kâhinatın var ya, hiçbir mevcut iddiaya sebebisi ayrılığı zikredildi, söz konusu değildir. Eğer biz doğru dünyaya bakıyoruz, yani kulun bir mevcinin, kuldan bir defa, gökyüzüne sadece bir mevcut görürsün, o kadar. Kimse

vis-a-vis Racist Isolation Brilliance تاریخ به گفتر های آدم که که करके दान कराए करोगे दृष्ट दृष्ट दान करोगे बुद्धि की तरह से दान अर्चन വിവാദത്തിലൂടെ Thank you. isimlerden gibi çekilse bile bahsetmiş olduğu ve mücadele vefaketi kainat bilmez patlayan ve öbürlerden dostunu buldun sen var ya bunlardan sen var ya iyisi var ya birinci iyisi var ya birinci ama bazen maalesef cahil insanlardan insanların nazarında Allah dostları konferanslar kadar bağışlanmamıştır. Bir takım konferanslar kadar bağışlanmamıştır. Hadislerin zaman zaman sağlıyor, bunu hastalık etmekçilere gidiyor, evi eşlerse olmadı başlara olmadı mahallede, olmadı mağdur mağduruna milyon kısmını tutulduğu için, bu lafına ödül için, bu lafına ödül için, bu lafına ödül için, ödül, yani bir lafına ödülü, arama noktasındaki, evet devamlı, Thank you.

bunun karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı vardır. Yani bir varlığı vardır. Yani İran'ın karşısında, Ocak'ın karşısında ki damla kararlığıyla, damla kararlığıyla bunun ağırlığı vardır diyor. Değil, kainatın, kainatın Mevla'nın sayısı olsun, sayısı olsun, Mevla'nın you